La Sfinxi da Brian E. Drake Voyaggianto travagis vasta deserto lu perdabis la voeo, ma che lu ancore havis aquo, mangiajo e mento filosofial, lu ne desesperis. Nocte lu marcis, die, dum la meso dil postimeso, lu tiris sua mantelo super sua capo ed esforcis dormar. Fine lu consumis sua lasta mangiajo e drinkis sua lasta aquo. Lu amento filosofial minacis desaparar lu marcis. Lu marciadis, e marciadis, til che un nocte lu hazarde trovis micra oasiso presque celita inter sablo duni. Lu curis alla tre micro aquo fonto, falis al sablo e drinkis profunde. Forteso quic rivenis, filosofio rinascis, lu drinkis. Itere regardante ad supre, lu retro falis criante, avanlu du enorme ombri obscurigis la cielo stelizita. Duesma regardeto revelis che to ombri esis nur du sphinxi scultita ec nigra petro, mi interigita in sablo. Nur la capi homal, scholtri leonal, ed ali aglal exposesis alla brillanta stelolumo. La voyageanto ridetis. Lustatsescis e proximescis ad olim ta sfinxi possedis visagi di mulieri severa ma belega. Singla plumo dil alli esis perfecte grabita. Le voyaganto tushis un petro shultro, forbrosis sablo, e vidis vorti grabita in ta petro, vorti espelita per simboli ne Lu reverensis. Pardones itza intruso, signorini, ma mortanto homo devas riscar ne politeso via aquo rivivigas me, e me donas a vi cordiale danco. Lu rigardes atensose ulo inter le du statui, ulo qua semblis esar arco, constructita ec petro. In le centro esis pordo. Lu movis vers olu. Subite terrorinda bruiso sonis, bruiso di rocco grinsanta an rocco, lutresais e vidis che lo oculi di la du sphinxi apertesis. O, oh, lu susuris. Lo oculi di il sphinxi turni su a lu, quar blanc oculi e nigra visagi, oculi qui rigardis sen homesso, sen compato. La du boci apertesis persona quale crulo di petra muri per voci semblante a censanta del profundagi del terro, la du sfinxi bramis, Mortiva ento, forsta cesces! Le voyageanto mute contemplis ta du marveli. Fine lo audacis parolar. Grande deini! Na me supposas che vi esas deini? Ne deini, respondis uno deli, mas spiriti dil duesma marango. rango spiriti dicis l'altro posita hic por protectar ita sacra loco la voyageanto dicis sacra loco me repetas pardones me signorini ma me donas a vi danco por via aquo!» ho oh, la mortivo drinkis de la sacra fonto clamis l'uno mortivo profanatis la sacra aqui clamis l'altro la voyageanto dicis sive sacra sive ne aquae aquo et aqua durstegas mustas trincar audat sosa mortivo la du monstri grondis savesques che ita vallo esas la vallo di ultima veresso in anciene poco sacerdoti descofris la ultima veresso toco esas eterna toco esas ne changebla toquo esis esas et essos la una in nura vereso. En itza sacra valo li frappis la stonosa sulo per bastono, e ien de ta sulo ec fluis aquo. Li itere frappis lo sulo, e ien emersis petra arco, quad dutas alla profundage di Li enterrigis ta savajo in la arco, et advocis ni, filini dil stinxo, por gardar itza misterio. Questionis la voia janto, cad sa vereso es tante delicata che ul besonas gardo? Plaste mero, do ultima vereso ne eses por mortivi, mortivi ne povas comprenar tala gloria. Qua blasfemas contra la vereso, ni destructos per unglo e dento. Ma qua maniere, dicis la voyagianto, vi esas Petro? La du sfinxe respondis, Yes, dum la multa iarcenti ni gradope petrestis. Ma ancora ni protectas, ancora ni gardas la ultima veresso. La voyageanto genuposis en la sablo ed reverensis. Grande spiriti ne mortiva, sever angeli, anciena marveli, dum longa vivo me sempre probi separar lo reale de lo falsa, lo justa de lo nejusta. Tra multa peni, tra sensessa tormenti, me sempre sercis la vera visaggio di reelesso, quat cela su dopla maschilo di apparo. Nun, poserciado dum tota vivo, iel punto di morto, me fine trovas ta tresoro. Do me pregas humile, per l'espero di realigo, illumines me, reveles ta una certeso, ta realesso basal, dones a me la ultima vereso. La Sfinxi bramis hororigante, superba mortivo, blotises avani. La voyajanto ne blotisis, me humile pregas, tactes, la ultima vereso ne esas por mortiva entit. Le voyagianto fruncis la brovi, ma pro quo tanta irazzo, qua veresso esas vera veresso, se nullu savas prior. La sfinxi clamis, Tazes blastemero, qua vu esas cevu questiones la eterna veresso. Me esas nur homo, homo cun mento, e la mento homal sempre questionas. Ma se veresso restus ne vidite, nullu povus probaro cad vereso povas essar reala vereso sen probar ol contre dubito? Vua vorti condamnas vu ninda mortivo. Via vereso esas neconotsata da mortivi. Cad vereso neconotsata valoras irgo? Se nullus savas, se nullus savis via vereso, evidente ni ne besonas ol. E se ni ne besonas via granda vereso, ita vereso significas nullo. Ho, cris la sphinxi, se ni povus movar, ni lacerus vu per mia ungli. Ma vi ne povas movar combatinda spiriti, le voyagianto stacescis. Vi esos Petro, e ne povas movar. Simile a via vereso, vi havas nulla povo. Ma, malgre me dankas vi, me dankas vi, anciena spiriti, nam ad minime via aquo fonto esas valorosa. Me nul tempe pensis tante clare, me nun clare vidas mea propra vereso. Se on gardas vereso contra dubito e probo, se on enterigas ol entero con mortinta coso, ta vereso divenos febla vacueso. Nur ta vereso qua libere travagas la mondo prosperos e pruvo su et on qua nur savas che lu savas, ma ne pro quo lu savas, divenos nemovebla petro. La du sphinxi brammacis til la steli trepidis. Malavoyajanto plenigi sua aquo saco, ed itere forvagis, ad en la vasta deserto.